hotxak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? barkatuko nau zuen, zinema hasten mara asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost, klon, klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Musikaren egun ederrak miarritzen ospatuko den festivala dugu, biarrasi eta apirilaren ogoita biarte iraganen dena. Musikaren egun ederrak direla, errobiko euskara eta euskal kulturaren festivala den elepika dela edo jabel akademiaren udaberria festivala dela ere, egunotan proposamen ezberdinak izanen dituguan eta hemen. Eta gaurkoan, festival bakoitzaren nondik norakoak bilduko ditugu. Bairu ditzen bazaizue, miarritzera joanen gara lenik eta behin, libozu de la Music edo aipatu dugun musikaren egun ederrak festivalaren inguruko setasunak bilduko baititugu. Programari behako bat eskeniz, barrokoa, klasikoa eta jazz estiloak nagusi izanen diren festivalunen inguruko setasunak bildu dizkigu Marka Fogestia lankideak. Miarritzeko herriko etxea kantolatzen duen hirugarren alea da aurten, apilaren emezortzitik goita bira lebojur festibalak post gaualdi eskeiniko ditu, iru leku ezberdinetan, eta aurten dantzari ere tarte bat utziko zaio, Toma Valverde entzuten dugu festivalaren zuzendari artistikoa da. Le thème finalement c'est la musique un peu sous sa diversité et la musique classique au centre des différents répertoires et aussi associée cette année à la danse avec euh, le ballet malandin et aussi la compagnie illicite. Gauthier Capuçon au violoncelle pour un programme accompagné d'un pianiste, programme romantique et musique du XXe siècle avec notamment Piazzolla, le grand tango, mais aussi sonate de Rachmaninov. Melani de Biazio, jazz kantaria bera, biara monean izanen da erzena gainean, bateriak, pianoak eta gitarrak bere bosa lagunduko dute. Egan bezala dantzaz ere gozatzen alko duzue, hori ostiraleko gaualdian, malanden bale biarritz eta ilizit kompainia gaztea, Euskal Kostako Orkestra Sinfonikoak lagundurik zuzenean, Thomas Valverde. Ah, donc là, on est vraiment une collaboration orchestre en live, plus les danseurs, quelque chose d'assez exceptionnel finalement, puisqu'on a peu l'occasion de, de, faire rencontrer les danseurs et les musiciens. Donc là, c'est une très belle, très belle soirée euh, en perspective à la gare du Midi. Musika entzuteko Le Foli Françoisen emanaldira joan berko duzue larumatarekin, miarritzeko Xanta Eugenia Elizan. Ba, interesa izan ezkero gogoan hartu, lekuen prezioa amabost eta goita amabost euro artean kokatzen direla, eta hogei urtez pekoentzat amar eurotan izanen dela prezioa. Informazio gehiagorako edo sartzen erosteko bil.biarritz.fr webgunera jo dezakezue. Bamiarritzetik Bane loitzunera joanen gara, Jabel Akademiaren Udaberria Festivala biarrerea biatzen abiatzen baita, apirilaren emezortzitik ogoita irura iraganen da Bane loitzunen. Sei egunez iraganen den festivaluntan, 2008ko Jabel Akademiaren ikasle saridunak profesionalekin arituko dira, eta gau tematikoak eskeniko dituzte besteak beste, ostegun larun bat eta igandean nahi zuzen. Aste azken ontan izanen dalen itzordua, atxaldeko seietan Jabel erantzunaretoan, eta Jose Gil neuropsikiatrak eta San Jansua SR piano joleak, musika, terapia eta adikzioa izeneko konferentzia musikal bat eskeniko digute. Programazioaren inguruko setasunak eskene dizkigu Jabel Akademiako Festivaleko komunikazio arduraduna den maialen dukenek entzun dezagun. Orduan, hasten da pilaren emezortzian, hastezkenez, Eta beraz, eh, lehen itzaldi bat izanen da, profesor eh, Gil eh, neuropsikiatro bat eginen da, deia eto gizan joan den urtean, eta urtean aipatuko du musikak, um, uh, izaiten alden terapia eta adikzioa ere bai ara musikaren bide senditzen ditugu hainitz gauza eta plazejaren eh, sistema gure buru muinean e, da eta beraz horrekin sortzen dira gauza ezberdinak, ara. Eta, eta Jean-François Ezer, elkarteko presidenteak akompainatuko du pianoan adibide horiek pixkat ilustratzeko. Eta gero ostegunez segituko dugu Vien, eh, vienen inguruko gaualdi batekin, eta beraz hor joko dute uh, eta Paul Dujonkoa ere gomidugua urten, klarinetista bat, eta ara aukera da gazteekin, beraz profesionalen ondoan aritza, edo haiekin. Eta gero ostiralez ez dugu deus, lekua uzten dugu uh, zen nazionalari, uh, hemen auditoriomean eh, antolatzen baitute konzertu bat. Eta gero aldiz, asteburuan badugu um, Amerikari itzulia den uh, asteburu bat. Uh, ara ibiako itzatxean eginen da gau Amerikak bat. Anitz uh, kompositore Europajek markatu dute Amerika edo egin duterarik bira bat e, Javelen kasuan, Javel bilida da eh, New Yorken, Chicagoan edo eta han sortu ditu jazaren eraginarekin sortu ditu anitzu Eta ara, izanen da beraz asketa bat estiloekin e, estilo horrekin eta gero eginen da afari bat, afari, afari amerikar bat. Eta biharamunean e, eginen da mm, konzertu mm, irakurketa bat uh, behiz jabelen inguruan, jabelen e, bizia, bizia, biskabata, estatu batuetan uh, nola iraganen den kondatuko duena. Bajabe, Akademiaren Udaberria Festivala beraz bi arrabiatzen da eta apirilaren ogoita iru arte proposamen ezberdinak izan den ditugu. Jakin, e, ba, itzordu guztiak e, eh, jabe lentzun aretoan iraganen direla eta sarreren erosteko edo informazio gehiagorako nako egunera ere jo dezakezue www.akademi.com webunera. Alea. Eta gaurko kultur atalarekin segitu, Zerrobiko Euskara eta Euskal Kulturaren Festivala aipatuko dugu orain, e, astazken untatik ere abiatuko baita festival berezi hau, hiru astez, amala huitzordu proposatuko dira urten, kanbo ustaritze itxasu, eta urten ere basusarriko mediateketan, eta zine kontzertu irakurketa edo filma bikoizketa tailerrak izanen ditugu, aur eta helduak gomitatuak direlarik festivaluntan euskara praktikatzera. Marga Fogestia. Tokiko sorkuntza artistikoa eta euskara du ardatz nagusi Elepika Festivalak. Errobiko lau liburutegi eta mediateketan iraganen da maiatzaren bost arte, jone Josie errobi lujalde ere muko euskara teknikaria. Elepika ortero bezala, berbada horretara zi, elea pikatu, beraz denetarik pikatu, euskara ardatz ukanez, elepikaren helburua baita, euskararen erabilera bultzatzia, euskararen erabiltzeko espazioen hortzia mediateketan eta horrez gain lujaldan dinamika bat sortzia. Antzigabe kultur, eskolazko kultur ekintzak sartzeko, sartzea ere eh, mediateketan. Kanboko mediatekan kontzertuak murxego eta ekizarekin apidilaren hogeita zazpian iraganen dira, baina beste tailer berezi bat proposatzen dute ere, Aines Aristoi mediatekako langilea. Ne ustez berezitasuna urten da tailer bat proposatzen duguna, hor hori dekia, eta hori zanen da film bikoizketa tailerra bat. Zor eh, donostiatik eh, binai casting eh, agentzia eturriko da, profesionalak dira, eta hauek erakutsiko digute, eta egin araziko dizkigute, bikoizketa eta hilirrak. baitu, film zati batzu proiektatuak izanen direla, eta aktore batzuen gixara, beharko direla, bozak doblatu. Zazpitzen nireko antzerkia, sarjion handia, gaualdia edo oroitzen naizeno, irakurketa antzestua, itzordu guztiak ezin dira zehaztu bainan, bat azpimarratzen digu itxaru goienetxek ustaritzeko mediatekan lan egiten du. Ene kantak eh, konzertua errezibituko dugu, hau da, urren zat, eh, kantu eta koregrafiak egiten dituzten eh, talde bat, nafarroakoak. Deu bedeak atera dituzte, ugari, eta hor kantu pixkat dinamikoak kantatzen dituzte, eta badute beti bideoan koregrafia bat ikastoletan biziki presiatua dena, eta beraz, horiek etorriko dira, dantzatzera eta kantatzera aurrekin. Antzigabe liburu trailer lehiaketak segitzen duela aurten, Salvador Ejobi eta San Frances Xabier kolegioko ikasleek parte hartu dute hortan, haien bideoak ikusteko eta bozkatzeko kanalduderen webgunean atsemanen dituzue. Bailepika festivalan izanen diren itzorduak aipatuko ditugu ondoko egunotan ere, baina gogoan hartu besteak beste mursego entzuteko aukera izango duzuela, ekizarekin batera, arituko baita apirilaren ogoita zazpian, kanboko mediatekan. Japonieraz banekin, ez nintzateke manikin Tokio tokitan dago eta neska mutil jeikin Manekineko katua dago bezo altxatua Atorra torka ibili dabil bileskua askatua Manekineko bi hurri, gure ondora etorri kenduko dizkion elkarri bizpairu zorri ai ai ai ai manekineko nekatu besoak orantz zaltxatu zugazkeratzean nahi baduzun begi bat liskatu Ongietorri zozoa izkuntza bat bakarrean askoz beroagoa ez aldan dozena batean frantxesek dio bienvenu ingeles ez moldatzen naiz ni Yes, I do Welcome esan da lastan txoegin Batu kutxu noni Manekineko biurri Gure ondoran etorri Kenduko dizkio guekarri Bizkairu zorri Ai, ai, ai, ai Manekineko nekatu Besoa gorantzatxatu gazteratzen aiga duzu begi bat pixkatu Lore min fazola zido Bienvenida, bienvenido Euskaraz kabia ezaten da gazteleraz nido Ruzame poita nie uantajin nizko jabilen Ongitorrian emateko daude mila bide Pa, pa, para, pa, pa, dantzatu Katu bat noiztik abian, txoriak noiztik ZASKIAN Ongi moldatu daitezke biak artetan agian Manekineko bi gure ondora etorri Kenduko dizkion hueltarri, bizpairu zorri Ai, ai, ai, ai, manekineko nekatu Besoak oran zaltxatu Zugazkeratzean ebaduzu, begi bat liskatu buruak badio ator Zukari segi jator Tximiztetatik libratutan badeza duzu hor Zorte hona biderkatu Azti gaiztoak usatu Izurritea kutikan eta trumoiak izutu Manekineko mi hurri Gure ondoran etorri aurten baigoriko musikaldian besto faldia. Behogoi garen Nafarroaren egunakari urte guzi hauetako musikaldi oberenen bilduma. Nacho de Felipe, Eniaute Lorieta, Niko Etxart, El Segor. Ibarreko kantariak, baigoriko gaiteroak, denak xare orkestrarekin. Xarrerak baigoriko ojono eta basaizea.com webkunean. webkunean musikaldien bestofa, bestofaldia. Apililaren ogoita sortzian, bai horriko helizan. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nera aldetik, besterik ez, bi arte izan ongei. buruan eukala barneratu nintzan Babilonia abenidan Eguzkitara bustora nengoen Jerusalem izeneko tabernan Edartasunak kaletu zidanian Ea berarekin jongo nintzen zegoen agureak Utsitako bizkribuak irakurtzera Babilonia haben idan Egiptoko jakintxu baten historioa Irakur daiteke lehen gorrian Matematikaren arau sekretuak Antzeman zituela sinisten da Bepaieak eriotza zigorra Jerri zian baina tabernari Ezaguna da orain Batek urrezko harri txuri osua Trukatu zuen gaut bat pasatzearen kabaretian Babilonia haben Erdi haroko gaztelu batean basura Dozenak eskutitzi datzi zituen Denik albide berbera zortzigarren zenbakia Babila es más by side. akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zergia egin biztan da, eh? Bara barkatuko nau zue, zinema maraiz. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan elburua ez da eta bost klon, klon edo bost dantzari perfektuak behar. Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA